Give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. On my cayuse, yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses and I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me Let me land, lots of land under starry skies. Don't fence me in. Let me ride through the wide country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. Ba ba ba ba ba. I want to ride to the ridge where the west commences. and gaze at the moon till I lose my senses and I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. No. Papa, don't you fence me in. Don't Fence Me In är en av Cole Porters mest suggestiva melodier som han skrev för en Hollywoodfilm som inte blev av. Bing Crosby sjunger in den tillsammans med Andrew Sisters 1944 och på tre månader säljs över en miljon skivor. Tysklands militära motgångar stärker bland annat militärernas planer på att göra sig av med Hitler. Överste Klaus von Stauffenberg, som genom sin tjänst har tillträde till Hitlers högkvarter i Ostpreussen, placerar den 20 juli en tidsinställd sprängladdning i ett sammanträdesrum, sedan avlägsnar han sig. Laddningen exploderar och dödar flera personer men Hitler undkommer med en del skador. Hans hämnd kommer snabbt. Stauffenberg grips och avrättas samma dag genom hängning. Samma öde drabbar flera av de inblandade i den så kallade officersoppositionen. Stauffenbergs hela familj utplånas. Fältmarskalk Erwin Rommel, som efter att ha förlorat kriget i Afrika har blivit antinazist, väljer att begå självmord. För att hålla skenet uppe beordrar Hitler att Rommel ska få statsbegravning. I januari mördas på order av Gestapo den danske diktaren och prästen Kai Munk, inte långt från sitt hem i Vedersö på Jylland. Kai Munk tog öppet ställning mot den tyska ockupationen och mot judeförföljelserna. Efter mordet på Kai Munk ökar antalet attentat i Danmark mot de tyska ockupanterna. Tyskarna svarar med att bland annat avrätta gisslan. Vidare avbryts alla förbindelser med Sverige. Island utropas den 17 juni till republik. Därmed bryts personalunionen från 1918 med Danmark. Den nya republikens första president blir Svein Björnsson. I Finland utses den 1 augusti landets 77-årige överbefälhavare, marskalk Gustav Mannerheim, till Finlands president. I september undertecknar Finland i Moskva ett avtal om vapenstillestånd i kriget mot Sovjetunionen. Villkoren är hårda. Finland förlorar återigen Karelen, Petsamo-området avträds och Sovjetunionen får arrendera Porkala-området som militärbas i 50 år. Dessutom ska Finland under sex år betala ett krigsskadestånd på 300 miljoner dollar. Kriget gör att man experimenterar med hur man kan få mat att hålla sig färsk länge. Fryskonservering av livsmedel tilldrar sig stort intresse och Ingenjörsvetenskapsakademin håller en konferens i ämnet där man kan redovisa att snabbfrusna bär och grönsaker smakar lika bra som färska.